Ja, morgen mannen, vir die wat ek nog nie morgen gesê het nie, ek hoop julle het goed uitgeris en julle is recht vir die dag. Onthou, hierdie dag kan die begin wees, kan die toetrede wees in jou leven van die jaar van die welbehaar van die Heere. So, kom ons stel ons harte daarop in. Vader, ons dankie vir morgen, dat al het ons dit nie geweet nie, al het ons dit nie verstaan nie, was u nog altyd die droom in ons harte. Buiten u het ons niks nie, nie in die hemel of op aarde nie. U is ons lewe. Paulus het nie verniet gesê, in u leef ons, beweeg ons en is ons nie, want dit is hoe dit is. Maar dankie Heere dat dit nie net van een kant af kom nie, maar dat dit in die eerste plek van die kant af gekom het, dat ons die droom in die hart is dat u gedroom het van die begin af, van hierdie liefdesverhouding tussen ons en u. Heere, dat u so lief kon gehad het. Dat u al die pad gekom het, so ver gekom het, dat u mens geword het, gehoorzaam geword het, die gedaante van die dienstneg aangeneem het, gehoorzaam geword het tot die dood van die kruis, om ons voor u te kan stel, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, so dat ons waardig kan wees vir hierdie verhouding waarvan u droom. Dat ons vanmorgen in die jaar 2012, al is dit al soveel jare na die kruis, kan besef, kan ontdek, weer eens kan inkyk en besef wat u rechtig vir ons kom doen het. Heren, maar ek besef, hierdie besef is groter as een mense intellect. Daarom Heere, spreek tot ons harte vanmorgen. Raak die ons aan dier die gees, dat ons inzicht kan kry, so dat die morgenster in ons hart kan opgaan, die dag kan aanbreek in ons levens, waarin ons besef, die volle impak besef, van wat hy kom doen het, toe hy op Golgotha kom sterf het vir ons. Dankie vir die dag dankie dat as gevolg van daardie dag, dat ons vanmorgen hier kan staan, hier kan wees, as broers saam kan wees, en in herinnering kan roep dit wat hy vir ons gedoen het. Soos Rian gesê het, Heere, dat ons kan kom spog met ons pa, ons hemelse pa, wat ons eerste lief gehad het. Dankie vir die voorrecht, om hy te mag lief hee. Dankie dat het so is, dat die woord, die waarheid van die woord, die teenwoordigheid van die gees ons eenvoudig oorrompel het om die liefde. Ons kan nie anders nie, ons eer die vermoorde in die wonderlijke naam, wat boe elke naam is, die naam van Jezus. Amen. Manne nou, ons het gestraand, het Piet vir ons nou een eh, baie goeie opsomming van hierdie hele saak gegee. En ons het gesien dat God die mens geskaap het uit liefde vir een liefdesverhouding. Dis die kruks van het alles. God het gedroom, oor hierdie verhouding. Daarom skep hy die mens na sy beeld en gelijkenis om soos God te wees. Ek sê nie daarmee die mens is God nie. Ek sê God het die mens geskep om soos God te wees. Die mens bly steeds die skepsel en God bly, bly God. Maar God het die skepsel geskep om soos hy te wees, so hy in sy grootheid, in sy heiligheid verhouding kan hee met hierdie mens. En as ons die beginsel kan beet krij, ek wil amper sê vir morgen manne, as jy dit kan snap, dan gaan ek nie jou geld teruggeen morgen nie. <laughs> As jy dit kan snap, dan was die naweking moeite werd. Maar ek, ek besef in my eie lewe, hoe zwaar, hoe moeilik is dit, om dit te snap. Dat die grote skepper God, homself formateer in die vorm van gees, en binnen ons wil kom woon. Dit is vir my, dit is net te groot vir mense verstand. Jy weet, as, as ons dink, selfs in ons eenvoudige bestaan as mense, hoe dat ons uh, in klasse, hoe dat, excuse mense, dis maar net die waarheid van ons levens, hoe dat ons op sekere mense neersien, hoe dat ons ander mense hoor, ach, hoe dat ons na die uitwendige kyk, en ons slaan nou aan op sy statiet, dalk op sy bankrekening, of dalk op sy bouwvorm, of dalk op sy spoed, of dalk op wat ook al, en een ander ou slaan ons juist nie aan nie, omdat hy nie die goeders het nie. Maar dat God ons gelijk trek, en God die grote God, wat, wat ver is boe wat ons kan bid of dink, dat hy met elkeen van ons, van die onderste tot die boonste, en daar is maar baie, baie, geen verskil van Godse perspektief af nie, uh, dat hy so met ons kom bemoeienis maak. En ons sien Godse hart, en Piet het het mooi eh, gedemonstreer met die appel gestrand, het ek nou Piet weer een appel laat, laat snu, Want nou sit ek daar gestrand, ek sê, Piet, ek wil die appel nou gebruik morgenochtend. Maar daar gaan druk Piet die appel flenters, voor, voor, voor ek om kon gebruik het. Maar in afval, Piet het vir ons nog een gesny. So ons sien, dit was die hart. God sê, dis die mens, hy die mens geskapen as sy beeld en gelijkenis, en hy self, hy self voltooi die mens. Hy self kom woon in die mens. En daarom as ons die ding recht wil verstaan, manne, as ek het schematisch kan voorstel, dan nou wil ek het so doen. Ek wil sê, daar is die mens, lichaam, dit kan ons verstaan, ons kan dit sien. Ons sien, God het vir die mens een persona gegeen, siel. Ons siel is waar ons besluitneming, ons emosie, ons ervaring, ons persoonlijkheid le. Ons kan die siel opdeel, ons kan sê, die siel het ach, as ons nou sielkundig wil wees, kan ons nou ver gaan, maar ek is nie sielkundig en ek sal nie op die vlak ingaan nie. Maar ons kan sê, die siel het twee dele, essentieel, die bewuste en die onderbewuste. So het God die mens gemaakt, en met hierdie siel, met die bewuste en die onderbewuste, hierin le die, die kese. Ek hoor, Uh, in die klein groepies gestraand het het gegons daar oor, en my kostbaar, dat jylle dit opgetel het waarom was daar een boom van die kennis van goed en kwaad in die tuin? En die antwoord is, die boom van die kennis van, van goed en kwaad was die uitdrukking, was die uitdrukking van die kese wat God een mens gegeet. En die rede waarover God een mens moes maak met een vrye wil om een kese te kan uitoefen, is omdat God liefde is en een liefdesverhouding kan net bestaan binnen vrye kese. So God het die mens gemaakt binnen een liefdesverhouding voordat nou, jy die, die mense eerste asemteeg was ek, wil ek amper sê, was met Godse gees in hom. So, die mens het ontstaan, Adam het ontstaan, binnen in een liefdesverhouding, die volmaakte liefdesverhouding met God. Maar God moes vir die mens, om die liefdesverhouding, een liefdesverhouding te maak, moes God vir die mens een geleentheid gee, om daarin te bly of met sy kese daaruit te vertrek. En dit is waar oor die boom in die tuin was, om vir hom die kese te gee. God het vir hom baie duidelik gemaakt, uh, eh, wat die implikatie sou wees. God het vir hom duidelik gemaakt wat sy wil is, dat hy nie wil hee dat hy moet eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Maar nogthans het die mens sy kese gaan uitoefen. Maar kom ons kyk, wat gebeur het is dus, God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en toet hy in sy neus die asem van die lewe geblaas. Nou God blaas nie koosiegas af nie, God blaas, as God blaas, blaas hy homself, hy blaas sy gees. Net sien of ek een beter kleer kan kry. Uh, daar hy, hy wees daar ook een bykie beter, God blaas sy gees in ons, die heilige gees, en daarom, iets wat ons somme net terloops moet raak sien manne, wat ek wil jy moet besef, is die mens bestaan, is die volledige mens, bestaan uit lichaam, siel, en gees, maar die gees is Godse gees, jy sien daar is een wanconcept, by baie kinders van Heere, of in Christenkringe, dat een mens bestaan uit een gees, een siel en een lichaam. Maar Dan sê ou, ek voel in my gees. Ons sing die oorwinningslied, ons sê, ek sien in my gees die glorie en die almacht van die Heer. Ek sien in my gees. Met ander woorde, dan het jy twee stelle intellect, dan is jy eindelijk een skizofreen. Want jy het een siel, wat een besluitneming en een wil en een intellect en een emotie het, en jy het een gees wat het het. God het ons nie so gemaakt nie, God het vir ons een persoon na gemaakt. En daarom die dieper deel, as die Bijbel van die gees van die mens praat, praat hy maar net van die dieper deel van die siel, want jy is nie een skizofreen nie jy sien, jy kan nie sê, man is my geest wat verkeerd besluit het nie, of jou geest kan nie sê, man is my siel wat verkeerd besluit het nie, daar is net een ek, is jylle, is jylle met my, as jy, wil net sê, as jy een vraag wil vraag, of my wil stop, is jy welkom enige tyd, goed, nou, ons het gesien wat gebeur het, Piet het vir ons mooi verduidelik gestraand, toe Adam die kese uitoefen, om in verhouding te tree, want dis wat gebeur het in die gesprek, toe Adam die kese uitoefen om verhouding te tree, om die uitspraak van die duivel te aanvaar, in plaas van om te geloof wat God sê, het hy die kese uitgeoefend vir verhouding, hy het in verhouding met die vijand getree, en hy het uit verhouding met God getree, en soos wat Piet sê, gestraand, wat gebeur het, is toe Adam die merk mis, sonde om die merk te mis, toe sonde by hierdie proces kom, toe leid het tot die volgende, daar is Adam, net soos wat hy was, behalwe, dat Godse gees om verlaat het, Godse gees buitenkant om is. So ons sien dus die loon van die sonde, kyk wat sê Romeine 6,23, hy sê die loon van die sonde is die dood. Toe die sonde kom, toe die mens die Godse plan, toe die mens die merk mis, sonde is om die merk te mis, die merk is, is verhouding, toe die mens verhouding mis, toe is hy van God gesky, is hy dood, dood beteken om van God gesky te wees. So wat ons besef is wat daar gebeur het, is die mens verhouding, het dier die leen te glo, is hy van Godse gesky. Nou wil ek het hee, ons moet vir een oomlikkie stilstaan op die leen. Ek noem dit die moeder van alle leens. En ek wil hee, jylle moet baie mooi luister na die een. Die vrou staan onder die boom, dit was al klaar fout, sê, vir die verkeerde boom, maar dit maak nie saak nie. Sy staan onder die verkeerde boom, en die slang verskyn, en die slang sê vir haar, is dit so dat God gesê het, jy kan van al die bome eet? Nee, sê sy, jy sien, dis hoe die vijand kom. Vijand maak jou eers sag, hy maak jou eers gemakkelijk. Want jy sien, sy moest verseker ongemakkelijk gewees het oor hierdie slang wat praat. Hy maak hy eers gemakkelijk. Is dit so, het God gesê, het, jy mag van niks van die bome eet nie? Nee, sê sy, God het gesê, ons kan van al die bome eet. Maar, God het gesê, van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want, het God gesê, as jylle daarvan eet, gesê sy, sal jylle sekerlik sterwe. Nou kyk, nou kom die die meester van deceptie. En hoe verander hy die woord? Verander hy wat God sê met die selwe woorde? Hy sê, jylle sal sekerlik nie sterwe nie. Nou kyk mooi, wat God bedoel het, is God het gesê, as jylle eet van die boom, as jylle uittree uit verhouding met my, dan sal dit jylle van my sky. Dit is wat God bedoel het by sterwe want jylle sal met my saamstem, God het gesê, as jylle eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, sal jylle sekerlik sterwe. En toe eet hulle, toe val hulle nie dood neer nie. So die sterwe is nie die biologische neersla nie. Die sterwe is die scheiding wat daar tussen die mens en God gekom het. Is jylle met my? Nou, God sê, as God sê sterwe, dan beteken hy, dan sal die heilige geest jylle verlaat. Maar die duivel gebruik die woord sterwe en hy interpreteer hom niet soos hy wil en hy sê, jylle sal nie dood neerslaan nie. So hy lieg nie. <laughs> Dis die waarheid wat hy sê. <laughs> Maar dit is een verdraaide waarheid, hoor jylle. Sien jy hoe subtiel is dit? En dan gaan hy en hy kom met die moeder van alle leens. Hy sê, maar God weet dat as jylle eet, dan sal jylle word soos wat God is, dit dat jylle goed en kwaad kan onderskui. Jy sien, hoor jy die moeder van die leens? Hy sê, jy moet eet, Eva, om soos God te wees. Hoe het God hulle gemaakt? Na sy beeld en sy gelijkenis. So, so hoe was hulle? Hulle was soos God. Maar nou kom suggereer hy aan hulle, julle is nie soos God nie. Julle het nog iets nodig. Julle moet iets daarby voeg. Julle moet eet om te wees dit is die moeder van alle leens. En ek wil hee, jy moet dit in jou gedachte hou, want daar die moeder van alle leens, is die leen waarmee die vijand tot vandag toe, die kerk, die breë gemeenskap, van die kinders van God mislei. Jy moet doen om te wees, in plaas dat jy net is, in plaas dat jy aanvaar, al wat sy moes aanvaar, is God het my na sy beeld en gelijkenis gemaakt, hy het my met eer en eerlijkheid gekroon, hy het my oor die werke van sy handen aangestel. Come on, wat wil jy meer hee? Wat kan jy daarby voeg? Jy sien, en dit is wat die vijand gedoen het, en wie wat is die implikatie? God het gesê, moet nie eet nie. Die mens is so ontwerp vir hierdie volmaaktheid, dat die oomlik toe hy die leen glo, dat hy nie volmaak is nie, is sy behoefte om volmaak te wees so groot, dat hy tegen Godse besluit in rebeleer, om volmaak te kan wees en dit vat om juist weg van die volmaaktheid af. Maak dit sin wat ek sê? Right. Goed, so dit was die implikaties van wat hier plaasgevind het. Nou kom ons kyk, ons sien wat gebeur het. Toe Adam die kese uitoefen, het Piet vir ons gestraand gewys, het Godse gees, ek wil eindelijk sê die beste deel van Adam om verlaat, en nou is Adam leeg. En toe het Piet verduidelik gestraand, wat was die gevolg? Die gevolg was, dat Adam in hierdie toestand, op sy eie, met sy eie poging, gaan probeer het om God te mimiek. Het hy gaan probeer om op te leef tot die standaard. En hoe meer hy probeer het, hoe verder het hy geglip. Kom, ons vat een voorbeeld. Die eerste godsdienst oefening, waarvan ons in die, in die bybel lees, is Kain en Abel. Dit loop uit op die eerste moord. Moord die beste poging, nou kan jy hoor waarover sê Jesaja in Jesaja 64, hy sê, selfs jylle gerechtigheid, jylle beste werke, is soos een besoedelde kleed. Die beste poging waar die mens mee kon kom, was godsdienst. En selfs dit het uitgeloop op een moord. So sien jy wat gebeur het, die mens leie aan een siekte nou, en, en ek wil vir jylle hierdie, hierdie beeld gee, ach, die ouders van jylle wat gekamp het, wel gekamp het, ken die beeld goed. Maar ek is onder opdracht, want Rian sê altyd vir my, as ek dit nie doen nie, het ek niks te doen nie, so laat ek dit doen. Kijk wat is die beeld, en ek wil hier julle met dit na aanleiding van die appel sien. As ons na die pathogenese, die verloop van die siekte kyk, dan sien ons die skaap het een siekte, daar is die siekte, die siekte het sekere symptome, en hy het een prognose of een verloop, maar die siekte het ook een oorzaak, Nou die oorzaak, nou kyk nou mooi, die skaap lei aan een siekte, die siekte is longontsteking. Die oorzaak van die siekte is een kiem met die naam van Pastorella. Nou Louis Pasteur het om ontdek, toe geel die kiem sy naam. En die Pastorella is een bacterium wat die long opvreet. En as hy bezig is om hierdie long op te vreet en te verteer, dan leid het tot sekere symptome. Die skaap sy neesloop, hy hoes, hy koers en hy pijn. En die verloop daarvan is die skaap gaan vrek. Ten sy hy behandel word. Nou, ek wil hier met hierdie uh, eh, vergelijking trek. Net so leid die mens aan die siekte. Die siekte waarin die mens leid, dit is nou as gevolg van Adam. Nou, ek wil hier, Piet, eh, sit my gauw Romeine 5, 12 op, soblief. Ek wil hier net vir julle die implikaties wees van wat gebeur het met Adam. Oor met, met Adam se val. In Romeine 5 vers 12 sê Paulus een belangrike ding, hy sê daarom, soos dier die misdaad van een, die sonde in die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood, en die dood tot al het mense deurgedring het, omdat allemaal gesondig het. Hy sê mooi wat sê Paulus, Paulus argumenteer hier, hy sê, dier die misdaad van een, het sonde in die wereld ingekom, en dier die sonde die dood, en die dood tot alle mense deurgedring het. Nou, wie is die een waarvan hy praat? die misdaad van een. Adam, reg. Hy sê, dier die misdaad van een, van Adam, Adamse misdaad het sonde in die wereld ingekom, en dier die sonde het die dood gekom, so dier die een mens die sonde in die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood die mens van God gesky is, want nou moet jy iets onthou, toe Adam gesterf het, het ek en jy nie geleef nie. Ons was binnen in Adam in saadvorm. Jy sien, So, toe Adam sterf, ek sê altyd, as jy eh, een nieuwe stoetbul koop, en voordat jy hierdie stoetbul by die koeie gesit het, vrek die bul, dan vrek sy saad, al sy potentiele kalor saam met hom. En dit wat met Adam gebeur het, Adam was hierdie potentiele stoetbul, en toe Adam sterf, geestelik sterf, gesky is van God, het hy oorsprong gegee aan die menselike ras, en uit sy saad uit, is mense gebore, wat hoe gebore is, Volgens David het, het hierdie uitspraak gemaakt in, in Psalm 51, hy sê, in sonde is ek ontvang, in sonde is ek gebore, so door sy optrede, bring hy sonde oor die mensdom, doordat hy self sterwe en nou as een slaaf um, geboorte skenk aan slawe. Kijk hoe dit gewerk. Een man is een slaaf. Hy verwek een kind. Die kind word in slavernij geboore, so die kind is ook een slaaf. So dis precies wat Adam gebeur het. Die mensdom is nou slawe. Hulle is slawe van die overste van die mag van duisternis. Hier is hy. Ons is oorgebring in die, ons is in die mag van duisternis. Goed, hom aan wie jy gehoorzaam geword het, sê Petrus, aan hom het jy, jy het sy slaaf geword. Adam word gehoorzaam aan die Satan, en so word hy Satanse slaaf. En so word die mensdom, word nou deel van hierdie pakket. Nou kyk mooi, so die siekte waarmee die mens gebore word, die siekte waarin die mens lei, op grond van die fout van Adam, is die dood. Die mens word gebore, soos David sê, buiten verhouding, buiten gemeenskap met God. Nou goed, wat is die oorzaak van hierdie siekte? Sonde. Hy sê, daarom, soos dier die misdaad van een, die sonde in die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood, en die dood tot al het mense deurgedring het, omdat het allemaal deel gekry het aan die sonde. Hy sê, en nou, die geskye toestand, nou is Godse gees en die mens van mekaar geskye. So Piet het vir ons baie mooi verduidelik gestrand, wat het toe gebeur. As gevolg hiervan het die mens met sy eie poging probeer, maar ons het gesien sy beste poging leid tot moord. So nou kan ons sien, daar is Pizza J&B. Ek het het nou maar sommer so gaan, en hier so is Marilyn Monroe, en hier so is Twak, jylle verstaan, Twak, nie. Right, en hier so is die vloek, en hier is die sondes, sommer collectief, en die trots, my eie poging, ek sal het self recht kon, ongerechtighede, in oortredinge, in misdade, in smarte, so in siekte, nee, en uh, die mag van duisternis. Maar ek wil iemand iets verstaan, kyk wat het gebeur. Ons sien gestrand, geef Piet vir ons een vereenvoudigde vorm. Hy wees vir ons die J&B en haal hy hem uit, dan sit hy die vrou in en haal hy uit, dan sit hy die das en haal hy die uit, dan sit hy die sigaret en haal hy die uit. Maar ek wil vir jou sê, al hierdie goed het ons opgestopt al hierdie goed het ons verander. En wat die resultaat hiervan was, is ons lewe, die mense lewe is gekenmerk dier die symptome van hierdie toestand. Doodslaan, egbreek, steel, valse getuinis en sovoort. Die verloop van hierdie siekte, kom ons noem dit die ewige dood. Baie ons sal wel sê, kom ons noem dit die hel. Nou goed, maar Piet het een belangrike ding gesê, God is liefde, en liefde hou nie op om liefde heen nie, as my kind oortree, hou hy nie op om my kind te wees nie. So toe Adam oortree, toe Adam hierdie verskrikkelike ding doen, wat die hele mensdom in sonde dompel, kom God en hy kom soek om weer op. Adam kruip weg, want nou het hy begin vrees. Jy sien, toe duisternis mag oor hom kry, toe begin die smarte, deel van die smarte is die vrese en die fobies en die in die, in die geite, in die minnewaardigheid waarin ons lewe. Toe God hom kom soek, toe het hy onvrijmoedigheid, toe kryp hy weg. En die Heere roep om, hy sê, Adam, waar is jy? Hy sê, Heere, ek het die gereis in die tuin gehoor en ek het gevrees, want ek sien ek is naak. Heere sê, weet jou te kennig, Heere, jy naak is. Wat het van jou kleed van gerechtigheid geword? Wat het geword van die volmaaktheid waarmee ek jou toegemaak het? Wat het geword van Godse geest? Het jy geëet van die boom? <laughs> Wat antwoord Adam? Hy sê, nee, jyre. Jyre sê, jy geërs in die bom? Hy sê, nee. Hy sê, hier die vrou. Dit is wat so met die mens maak. Dink nou, daar oor, tot vandag toe, gee die godsdienstmens, God die skuld vir alles wat verkeerd gaan. Jy sien, in ons mens, in ons godsdienst bestel, is daar een uitspraak, wat uit ons formulier uitkom, uit ons kerkformulier uitkom, wat sê, alles wat gebeur, goed en slecht, dood en lewe, siekte en gezondheid, rijkdom en armoede kom nie toevallig na ons toe nie, God stuur het na ons toe. Jy sien, wie, wie waar kom dit vandaan? Dit kom van Adam af. Want toe God vir Adam sê, wat het jy nou gedoen? Het jy geëet? Hy sê, nee, nie, ek nie, is hier die vrou. Hy gaan naar die vrou toe, hy sê, wat het jy nou gedoen? Het jy geëet? Nee, nee, is nie, ek nie, is hier die slang. Jere, hier die slang gemaakt, jere, hier het my die vrou gegeen. So sê jy hoe die mens dit omdraai, Dit is precies hoe die vijand werk. Hy oortree en hy gee anhou die skuld. So, ek gaan weer daarna verwijs, maar sien jy hoe makkelijk word het vir die mens, om God te beskuldig en te sê, Heere, maar jy is die almachtige, en jy beskik oor alles, so die feit dat ek so, so, so op, my leven so opgemors is, dit moet jy wil wees, jy moet een plan aan my het, miskien met my stik in die leven wil jy iemand anders bereik. Sal jy so werk met jou kind? <laughs> jy sien, nou begin ons iets van Godse karakter sien, want Jesus sê dit prachtig in Matthäus 7 vers 11, hy sê, as jylle dan wat sleg is weet om die beste, of om goed te doen aan jylle kinders, hoeveel te meer jylle vader wat in die hemel is? So die vraag wat jy met jy moet vraag, sal jy dit aan jou kind doen? Wat jy gegloe het, God aan jou doen? Sien, dis was onmoedlik. Maar kyk mooi wat gebeur het. Toe God met Adam kom praat, toe maak God hierdie uitspraak, hy sê vir die slang, hy sê, ek sal vijandskap saai tussen jou en die vrouw, tussen jou saad en haar saad. Praat van enkelvoudig saad, die vrouwse saad. Nou praat hy van wie? As hy praat van die vrouwse saad, jylle moet dit raak sien. Hy praat van Jesus Christus. Hoekom die vrouwse saad? Jy sien, as Jesus uit Adamse saad gebore sou wees, sou hy ook gezondig het. Hy sou ook Adamse natuur gehad het. Hy sou ook in sonde ontvangen gebore word hy sou nie een plaatsvervanger kon wees nie, hy sou nie een volmaakte offer kon wees nie. So hy moes gebore word, hy moes mens wees, hy moes uit een vrou gebore word, maar hy kon nie verwek word uit een man uit nie, uit Adamse nageslag uit, uit Adamse saad uit nie. Daarom moes hy verwek word uit Godse saad uit, en daarom kom die engel na Maria toe, soos Piet gestrand gesê het, en hy sê, jy sal swanger word, jy sal een seenbaar, jy moet om Yeshua noem, verlosser, hy is die een wat sy volk van hulle sonde sal verlosser. En dan sê sy, Heere, laat het met my gaan volgens die woord. En omdat sy Godse woord aanvaar, ontvang sy Godse saad. En sy raak swanger met Godse saad. En sy gee geboorte aan die laaste Adam. Wat hoe lyk, soos die eerste. En hy het weer die keese. Hy het die keese om uit te tree. Die vijand vat om, die duivel vat om, op die berg. Of in die wildernis. En hy sê vir hom, man maak van die klippe broode. Nou wat se fout is dit? Wat se sonde is dit? Watter wet sê jy mag jy van klippe brode maak nie? Sien die subtiliteit hiervan? Hy sê nie man, luister gaan lol met 'n ander ou se vrou nie. Hæ? Dis nie wat hy doen nie. Hy sê maak van die klippe brode, jy is honger, jy is mos die seun van God. Maar hoor wat sê hy? Hy sê as jy die seun van God is, bewys dit. Om te bewys dat jy die seun van God is, moet jy van klippe brode maak. Hoor jy vir Adam in die tuin? as jy eet, sal jy wees. So, hoor jylle die subtiliteit? Hoe makkelijk so ek en jy in die struk geval het? Want wat is dit nou, om van klippe brood te maak? Voor Jezus was dit niks om van klippe brood te maak nie. Hy het vijf brood en twee visies gevat, en hy het 7000 mense daarmee gevoed. So, dit is vir hom geen probleem nie. Maar jy sien waar, waar oor gaan dit. Die moeder van die leen sê, jy moet doen om te wees. Jy moet doen om te wees. En daarom het ek vanmorgen goed gedink, om hierdie volgende twee sessies wil ek met julle praat oor 'n konsep wat ek wil hê julle moet verstaan. Ek glo as julle dit kan verstaan, dan gaan julle hierdie hele situasie van die skrif verstaan. En dis die konsep van my stand en my wandel. My stand is wie ek is. My wandel is wat ek doen. Wie ek is en wat ek doen. Hierdie twee moet ons uit mekaar uithaal. Want jy sien, die vijand het ons vastgepend daarmee, dat ons kyk na wat ek doen, en dan as ek kyk na wat ek doen, dan besluit ek, dit bepaal wie ek is. Die ander manier om daarna te kyk, om te, is om te sê, kom ons kyk, wie is ek? En dit sal dan bepaal wat ek doen. Goed, so het julle hierdie begrip. Nou goed, kom ek vir julle dan nou op een tydlijn, want ek sê altyd, as ek jy goed kan sien, dan verstaan ek dit beter. Kom ons trek een tydlijn en ons kyk hoe hierdie goed gebeur het dier die geskienis. As ons een tydlijn trek van die skepping af tot die einde toe. Nou, dit is duidelik vir my, maar jy hoef nie my saam te stem as jy nie wil nie, maak die saakie, dit gaan niks aan ons saligheid doen nie. Ek dink die aarde is miljoene jare oud. En ek krij dit uit Genesis 1 en 2 uit, want Genesis 1 sê, in die begin het God die jimmel en die aarde geskapen. En as God skapen, God is licht in hom is geen duisternis nie. So waar God skape is, daar lig. Maar vers 2 sê, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wereldfront, so iets het gebeur. God het geskape en iets het gebeur. En daarna kom God en hy sê, die geest van God gesweef oor die waters, en God gesê, laat daar lig wees. En nou sien ons herskep, kom orden God dit wat reeds bestaan. So wat ons sien is dit, in een netedop, ek wil nie daar op tyd spandeer nie, daar was een eertijdse wereld, en Petrus praat daar van 2 Petrus 3 vers 5, hy sê, die spotters vergeet dat daar een eertijdse wereld was, wat dier water ontstaan het en dier water vergaan het. Nou goed, so wat ons sien, daar was een eertijdse wereld, en dit het vergaan, en God het gekom, en hy het dit herskep, en die kroon van daar die skepping was Adam, die een wat God geskep het, vir wie hy, na sy beeld en gelijkenis, met wie hy een liefdesverhouding wou gehad het. Goed, maar Adam het Adam was geskapen soos God, hy het met God gewandel, hy was die heerser van die aarde, God het vir hom die heerskapie van die aarde gegeet, het gesê, ek sien jou wees vruchtbaar vermeerder vir die aarde, onderwerp dit in eerst daar Dit was Adamse positie. Toe Adam sondig, toe val hy uit die positie uit, en wie word die heerser? Jy sien die ene aan wie hy gehoorzaam geworden. Toe Adam sy machtsbasis abdikeer, toe word die duivel die overste van die wereld. Jesus kom 4000 jaar later, en hy kon verklaar dat die duivel die overste is van die wereld, toe het hy die overste van die wereld geword. Adam het die gezag vir hom gegeen. Maar om die ding kort te loop, sien ons van Adam af tot by Jesus, verloop ongeveer 4000 jaar. Van Jesus af tot by ons vandag, het ongeveer 2000 jaar verloop. En die skrif sê vir ons, daar is nog 1000 jaar, waar vrede reik is wat oorblijf vir die aardse dispensatie. As ons het by mekaar tel, kry ons 7000 jaar. En dan skryf Petrus vir ons, hy sê, een dag is soos een duisend jaar en een duisend jaar is soos een dag by God. So dan sien ek 7 dae. En as ek na Godse skepping kyk, dan sien ek dit was 7 dae. En ek sien in die laaste dag, dag het hy gerus. En in hierdie laaste dag, sê hy vir ons iets. Hy sê, in hierdie laaste dag sal Christus die salwing regeer in gerechtigheid. En as ons na die skrifte kyk, sê hy die laaste dag sal die berg die gesag regeer van die huis van die Heere, van die kinders van God, van die gemeente, vaststaan op die top van die berge en verhewe wees boe al die hevels. En die skryver van die breers, sê volgens die breers 4, daar bly een sabbatsrus vir die volk van God oor, een duisend jaar. So ons sien, daar is een sprake van een duisendjarige vrederijk, waarna een dispensatie op die aarde gaan wees, voor die einde van die aarde, waar die gezag en die heerlijkheid herstel gaan wees, wat hier afgebrek is. Maar, 2000 jaar, 2000 jaar na Adamse val, het een man geleef met die naam van Abraham. En God sê in 2 Kronieke 16 vers 9, sê, My oor, dit loop die hele aarde, om diegene krachtig te steun, wie sy harte onverdeeld op my gerig is. Nou, ek wil hier met iets verstaan. God is buiten tyd. God het tyd geskep. So as ons hierdie tyd van Adam af, die mense geskiednis, van Adam af, tot die einde toe kyk, en ons sê dit verteenwoordige tydperk van ongeveer 7000 jaar, in ons mense jare. Sien jylle wat is jylle bezig om te doen? Jylle is vanmorgen bezig om te kyk soos wat God kyk. Jylle sit, jy sit daar in jou stoel, en jy sien, met een oog opslap, sien jy die begin en die einde. Jy sien as jy ver genoeg weg is, as jy buiten dit staan, God staan buiten tyd, so God kyk van buiten tyd af in tyd in, en hy sien, hy sien toe Adam geval het, sê hy, ek sal vijandskap saai tussen jou en die vrou, die vrouse saad en jou saad, jy sal my kop vermoosel as jy in die baksken buit, toe sien hy die kruis. 500 jaar, 500 jaar voor Christus, leef Jesaja, en Jesaja skryf, hy sê, aan die einde van die dag, sal die berg van die huis van die Heere vaststaan op die top van die berg en vrewe wees by al die hevels. Sien jy hoe profesie werk? Profesie is bloot God wat in die toekomst sien, wat sien wat die toekomst is en dit vir ons meedeel. En wat God dan doen as hy die toekomst sien, dan geef ons sy hart daarin. Hy sê, dis my hart, dis my droom. Hy sê, want my oog gaan iemand vind, en my oog gaan die aarde deersoek, en kyk of daar iemand is wat ek krachtig kan steen, want onthou die mens het nou uitgeval. Die eerste ou wat God vind wat hy krachtig kan steen is vir Abel. Hy sien Abel kom met die oprechtheid in sy offer, hy bring bloed, want daar geen, sonder bloedvergieting kan daar geen vergifnis plaasvind nie. En Abel snap dit, en Abel bring van die beste van sy vee, hy bring van hulle bloed, as een offer, Kajan bring kool, God sê, ek eet nie koolie. En wat gebeur? God neem Abelse offer aan, en hy kan Kajense nie aanvaar nie. En nou laat Kajense ek ophang, en nou maak hy sy broer dood. Daar had God al die eerste ou gekry. Godse oordeel loop die aarde, hy krij een man met die naam van Henoch, sewe geslachte van Adam af. Henoch wandel met God. Henoch snap hierdie ding. En Henoch wandel met God so, dat hy nooit doodgaan nie. Dit was Godse idee, dat mense nie so doodgaan nie. En hy wandel eenvoudig met God, soos Elia, wat in die hemel ingerei het, of die waan, die uh, eh, vierige waans en perre. Net so, stap ou Henoch eenvoudig uit die aarde uit in die hemel in. Hy het met God gewandel, hy was nie meer daar nie, want hy het met God gewandel, sê die skrif. Nou, nou vraag ek, hoeveel Henochs was daar? Ons bybel vertel vir ons van een hoeveel ander ouwens dink jylle was daar? Wat vir God gewandel het? Maar God vind so ouwe in Abram. Maar jy sien, hier is een interessante ding wat ons moet raak sien in Godse rechtstelsel. God het vir Adam die heerskapie op aarde gegeen, is het recht? Adam het het gehad. Adam vat het en hy verkoop dit. Waar laat het God? God kan het gaan terugvat. Maar door het terug te vat, sal hy sy woord in Adam breek. Want hy het vir Adam die gezag gegeen. So as God vir Adam die gesag gegee, dan het Adam die recht om het te verkoop. En as God dan inmeng, dan meen het hy meng in met sy oorspronkelike onderneming, sy oorspronkelike onderneming aan Adam. En God kan dit nie doen nie. So God moet een manier vind, hoe hy kan terugkom in die skepping in. Want Adam het vir God nou eindelijk op die sylijn gestel. Eh, God het die mag, God het die gezag, dis syne, dis sy skepping. Maar God kan nie lieg nie. God het sy woord vir Adam gegee, en God gaan nie sy woord breek, omdat Adam nou droog gemaakt het nie. So wat doen God? God sê, ek soek een ander man. Ek soek een man wat bereid is om sy sien te gee. As ek moet om een bloedverbond maak, en hy is bereid om sy sien te gee, dan sal het my vrystel in termen van die bloedverbond om my sien te gee. So God maak een bloedverbond. Hulle snij nie hulle polse nie, net een velletje, en hulle meng hulle bloed, hulle maak een bloedverbond. En die bloedverbond het gesê, ek staan vir jou in, al kost het my leven want ek weet, jy sal vir my instaan, al kost het my leven. So God en Abraham het een bloedverbond. En dan kom God na Abraham toe, want hy sê, Abraham, neem jou enigste, jou sien, waarvoor jy 100 jaar gewag het, ga offer om vir my. En Abraham sê, Heere, ek is in een bloedverbond met die. En hy gaan, hy sê, ga na Moria toe, Moria is Jerusalem. Hy sê, na een van die berge wat ek jou sal wees, raai wat er een. En hier sien ons vir Isaac, met die hout waarop hy geoffer gaan word, wat tegen hierdie hevel opstap, by Moria, by Jerusalem, nadat hulle drie dagen getrek het om daar te kom, stap hy op en hy sê, vader, hier is die woud, hier is die vier, waar is die lam? En Abraham sê, hy het nie die moed om vir Isaac te sê, dis jy nie, hy sê, God sal self vir hom een lam voorsien, my sien. Maar toe hulle boe opkom, toe sê, dis nou so. En hy maak Isaac op die altaar vast, en die proces om Isaac te slag, sê God, wow, ek is nie in die doodmaak bezigheid nie. Dis nie my manier nie maar ek moes een man vind, ek moes eerst jou hart gesien het, ek moes sien dat daar in jou hart oprechtheid is, dat jy selfs jou sien nie vir my sal terughou nie. Hy sê, daarom sal jou nageslag die poorte van sy vijand in besit neem. Want hoekom sê hy dit? Hy sê, omdat jou nageslag, Abraham, want jy het in die geloof opgetree, jy het my op my woord gevat, en daarom sal jou nageslag die poorte van sy vijand in besit neem maar die vleeslike nageslag sou die vrou voortbring waaruit die saad sou kom, waaruit Jesus sou kom, wat die slang sy kop sou vermorsel, wat die poorte van sy vijand in besit sou neem. En jy sien, dier dit te doen het Abraham God vrygestel om sy seen te gee, want al het God het beloof, kon hy dit nie sommer doen nie, hy moes een mens vind wat bereid is om sy seen te gee, so dat dit God sou vrystel binnen sy eie rechtstelsel om sy seen te gee, wat hy toegedoen het. Goed, nog 500 jaar later, 430 om precies te weet, leef nog een man met die naam van Mooses. Mooses is die directe nageslacht van Abraham. God het vir Abraham gesê, Abraham, kyk na die sterre, kyk na die sand, soos jou nageslag wees. Nou praat hy nie net van een geestelike nageslag nie, want is duidelijk, hy praat van een geestelike nageslag, want in Galatius 4, sê hy, ons is kinders van Abraham dier die geloof, en daarom is ons deelgenote van die belofte, ons is erfgename van die seen van Abraham, recht maar God praat ook met die fysische nageslag van Abraham, en hy sê, Abraham, ek het die saak nou met jou en jou nageslag, want uit jou nageslag uit, moet die vrou voortkom wat die saad moet ontvang. Maar nou, 430 jaar na hierdie belofte, sien ons Abrahamse nageslag is in slavernij in Egypte. En God roep een man met die naam van Mooses. En hy sê, Mooses, by die brandende bos, hy trek jou skoene van jou voet af, hy sê, gaan al my volk, bring hulle hier, ek sien hulle word verdruk, gaan al my volk in Egypte land. Wat sê Mooses? Mooses het lang al geval vir die duivelse triek. Lang al. Hy sê, Heere, ek kan nie praat nie. Heere, ek is jong. Heere, ek het een rekord. Heere, ek beteken niks. Wie, wat het dit gehoor? Hoor jy, die vijand het lang al vir hom gesê, jy moet doen om te wees, Mooses, en jy het nie gedoen nie, jy het moord gepleeg, dan wees jy nie. Jy is een ou simpel skaapwachterkie, jy maak het nie jy is al 80 jaar oud, jy maak het nie, jy hakel ook nog, jy maak het nie, hoor jy, en nou strui Mooses moet God, hy sê, jy is die verkeerde ou, jy is by die verkeerde adres, ek is nie die ou nie, maar in die proces is God bezig met die vier in die bos, is hy bezig om die besware en die tekorte en die gebrek uit om uit te brand letterlik, en wat gebeur, God is een argument oorwin, en hy stuur van Mooses terug, Egypte toe, met sy staf, in sy hand, en die tekens van die heilige gees, met Godse gees in hom, en hy sê, gaan al my volk, bring hulle hier naartoe. En wat gebeur? Na die pla en die goed oor die Egypte gekom het, leid Mooses die volk tot by die berg. Nou, omdat God nie aannemer is van die persoon nie, wil hy met die volk doen wat hy met Mooses doen. So hy het genoeg vier op die hele berg om amal, ek wil amper sê, te doop met sy gees. En maar Piet het gestrand vir julle gesê, wat sê hulle? Hulle sê, nee, ons wil nie verhouding met die nie, ons kies daarteen. En jy sien, verhouding kan nie afgedwong word nie. Hy sê, geef vir ons Mooses, laat Mooses met ons praat. So wat krij hulle? Hulle krij Mooses, hulle krij wet. Nou skryf Paulus een interessante ding, hy sê, waarom is daar dan een wet? Want Paulus maak nou later een saak uit teen die wet. Hy sê, hoekom was daar dan een wet? Hy sê, dit is bijgevoeg weens die oortredinge. Nou kijk nou mooi, kom ons gaan terug aan ons prentje toe. God wil die dood opwef. God wil, wat is die, ek wil vir julle iets vraag, wat is die teenpool van sonde? Wat is die teenoorgestelde van sonde? Liefde, ok, morales, ja, is baie nabij, ek soek nog een, is die weer? Gerechtigheid, loop baie na en saam, maar is nog, nog een wat ek soek. Onskuld, eh, dit deel van gerechtigheid, jylle is allemaal reg, as die verkeerde antwoorde nie, kom ek vir jou sê, die antwoord wat ek soek is, die teenpool van sonde is verhouding. As ek in verhouding met God is, is ek binnen die plan. Liefde, die is recht, is met liefde. As ek in verhouding met God is, ek binnen die plan. As ek buiten verhouding is, is ek in sonde. Sien jylle die beginsel? So, kyk mooi wat het met die mens gebeur. Die mens was buiten die plan, daarom was hy geskyd Nou kom God en hy verskyn aan die mens. En hy sê vir die mens, luister, hy sê, Mooses, Mooses, kom, gaan haal vir my die volk. Mooses sê, nee, ek het doodgeslaan, ek het echt gebrek, ek het gesteel. <laughs> Hoor jy? Mooses kyk na sy symptome en hy sê, Heere, ek maak het nie. Die Heere sê, ek kyk nie, Mooses, ek kyk nie vandag na jou wandel nie. Want stem julle saam, in Mooses' wandel het hy dit nie gemaakt nie. God sê vir Mooses, Mooses, ek kyk na jou stand. Sien jou self soos ek jou sien. Is ek nie die een wat jou mond gemaakt het nie? Is ek nie die een wat jou stuur nie? Hy sê, Heere, wie sal ek sê? Wie stuur my? Hy sê, ek is. Ek is, stuur jou. As ek is jou stuur, is jy dan bekommerd, as dit is wie jy is? As ek is met jou is, <laughs> is jy dan bekommerd oor jou wandel? Come on, sien jy dat die beginsel? Dis wat Mooses moes snap. Reg, so God het gewen, nou kom hy na die volk toe, hy sê vir die volk, luister, die stand wat ek vir Mooses gee, wil ek vir jou gee. Die volk sê nee, nee, nee. Geef vir ons een Mooses, ons wil nie dit aanvaar nie, geef vir ons een Mooses, so dat Mooses vir ons kan vertel wat ons verkeerd doen. So dat Mooses vir ons kan sê, dat dit wat ek doen verkeerd is. Nou kom Paulus en hy antwoord sy eie vraag. Hy sê, wat is dan die doel van die wet? Hy sê, die wet is bijgevoeg weens die oortredinge. Hoekom sê hy so? Kijk mooi. As ek aan die siekte lei, wat gaan gebeur? My leven gaan symptome wees. Nou wou God hulle herstel. Hy wou die sonde ophef. Ons gesê die teenpool van sonde, Godse herstel sou wees, verhouding in verhouding so beteken dood word vervang met lewe. In lewe se symptome is liefde, blijdskap, vrede, getrouheid, goedheid, selfbeheersing. En dit sou die ewige lewe beteken vir hulle. Hoor jy wat God se hart? Hulle sê nee, soek nie verhouding nie. Geef vir ons in die plek van 'n verhouding met God, geef vir ons 'n Moses. So toe kom daar nou nog 'n ding by om hierdie pyp te verstop. Moses Wie was die misrabelste ouwens? Die ouwens wat vir Jesus die meeste gas gegeet. Die fariseers, wat het hulle gedoen? Hulle die wet onderhoud. En so sien jy wat het hier gebeur. En nou sê die Heere, jylle beste werk is in die afval soos een besoedelik kleed. So dis hoe die fariseers gelijk het. En nou sê die Heere, my oor is nie te zwaar om te hoor. My arm is nie te kort om te help nie, sê Jesaja 59. Hy sê, maar jylle ongerechtig, Heere. Die symptome dood staan echt breek stil valse getuienis. Die smarte, die wonde, die siekte, alles deel daarvan, het een skuitsmeer geword. En hy sê, en nou het ek nie plek nie, want jy is vol van die goed. En dan sê God, dat is net een manier, ek moet dit kom wegvat. En dan stuur hy sy sien, na hierdie 1500 jaar, stuur hy sy Seen, Jesus Christus, na die aarde toe. En hy sê, Johannes kyk na nou, hom, hy sê, daar is die lam van God, waar die sondes, nou sê sondes, nou jylle verstaan nou nie, jy hoor nou al, daar is een sonde, dis om buiten verhouding te wees. Maar hierdie goeders, doodslaan, echtbrek en stil, die oortredinge, die ongerechtigheid en die misdaad, het ons collectief sondes genoem. So jy sê nou, daar is een verskil tussen sonde, en sondes, wat die ongerechtigheid, die oortreding en die misdade beskryf. En God sê, ek moes die skuitsmeer, ek moes dit wat een blokkasie gemaakt het, dat ek nie kan kom inwoon in jou nie. Want hierdie ruimte is gevul, ek moet dit kom skoonmaak. En dan sê hy, daar, sê Johannes, daar is die lam van God, wat die sondes van die wereld wegneem, en dan kom Jezus. Jezus kom na die aarde en nou sê 2 Korinther 5, 21, dit is een kritische skrifkerf, die, ek wil amper sê, die wet nie profete <laughs> hang aan 2 Korinther 5, 21, hy sê, want hy, God, het hom vir Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so ons kon word die gerechtigheid van God in hom. Ek nou, was verstaan gerechtigheid. Gerechtigheid was, soos wat God die mens gemaakt het na sy beeld en gelijkenis. Gerechtigheid is om recht met God te wees, om onskillig voor God te staan, want dit is hoe Adam was, voor hy geval het, om onskillig voor God te staan, om aan die standaard te voldoen. En nou sê die skrif, God het hom wat geen sonde geken, het nie sonde vir ons gemaakt. Ek wil hier met eh, die ons van jylle wat in die 83 vertaling lees, jy een bykie dit naslaan, jy sê, jy sien hoe dit verbuig is, in die 83 vertaling. Hoe dat die theoloog die skrif verander, om in te pas by hulle theologische denken. Want in die 83 vertaling staan daar, hy so vertaal, en dit is totaal buiten die vertalingsconcept, want as jy kyk na die oorspronkelijke staan daar, he made him who knew no sin, sin, so that we might become the righteousness of God in him. God het hom sonde gemaakt, so ons kon word die gerechtigheid van God. En daar kom jou definitie steen, wat jy sê, die teenpool van sonde is gerechtigheid. Jylle verstaan wat ek sê van verhouding en gerechtigheid. Nee, so, die nieuwe vertaling sê, God het hom as een sonder behandel. En jy sê, as God hom as een sonder behandel het net, dan beteken die sonde het oorgeblei. En in die perceptie van die godsdienst wereld, het die sonde oorgeblei. Maar dis nie wat gebeur het nie. God het hom wat geen sonde geken het, nie, ek sal nou vir julle verduidelik verder, wat geen sonde geken, die sonde vir ons gemaakt. Men, nou vraag ek, waar het God die sonde gekry, om sy sien meer sonde te maak? God is nie skepper van sonde nie, God is lig, 1 Johannes 1,5, God is lig en om is geen duisternis nie. So, waar sou God dan die sonde kry, om sy sien meer sonde te maak? Hy moes mos die mensen vat, Hy moes die mense sonde vat, om, om sy sien meer sonde te maak. So as ons hierdie prentje verder vat, as ons een stap verder gaan, dan sien ons, toe die geest van God die mens verlaat het, het die mens met sy eie pogings begin, en wie wat was die gevolg? Die mens was vol misdade, oortredinge, sondes, net soos hierdie appel, opgeblok is. En hierdie goed het gemaakt, dat die Heere sê, ek kan nie meer in jou kom woon nie, my oor is nie te zwaar om te hoor, en my arm is nie te kort om te help nie, maar jou ongerechtighede, sien jy nou, praat hy van symptome, jou ongerechtighede het een skuidsmeer geword tussen jylle en God. En dan kom die profeet, 500 jaar voor die tyd, kom Jesaja, en Jesaja sê, in Jesaja 53, hy sê, maar ons smarte, die het hy gedra. Terwille van ons oortredinge, is hy dierboor terwille van ons ongerechtighede is hy verbruisel, kyk hier so. Terwille van ons smarte, die het hy gedra. Jesaja 61 vers 3 sê, hy het vir ons beskik om vir ons te gee vreugde olie vir treurigheid, een gewaad van lof vir een verslaag gees. Hy sê, terwille van ons oortreding is hy deurboor, terwille van ons ongerechtighede is hy verbruisel, hoekom? Want hierdie goed, hierdie ongerechtighede, oortreding en misdaad, was die skuldbrief, Want jy sien, dier die wet, die wet van Mooses het vir die ouwens gesê, toe hulle die wet lees, toe sien, wat moes die wet vir hulle wees? Hy sê, dit is bijgevoeg weens die oortredinge. Elke keer van 1500 jaar, as hulle die wet lees, dan sien hulle, ons optrede, doodslaan en echtbreek en stil, wees vir ons, ons het nog steeds die siekte. Want die symptome wees dat ons die siekte het. Maar weet jy wat, die wet het geen oplossing gegeen nie. Die wet het net vir hulle gewijs dat hulle die siekte, maar die wet het nie behandeling gegeen nie want die skrif sê, dit is duidelik dat dier die werke van die wet, geen vlees voor God rechtwaardig sou wees nie. So die wet het, het vir die diagnose gemaakt en ons daar gelos. Wie dan sit beter om nie diagnose te heen nie? Jy weet, hy ou stap in die straat en hy is ok, hy voel nou nie te hot nie, maar hy is ok. En dan kom hy by die dokter, hy sê die dokter, jy het kanker, ons kan vir jou niks doen nie. Gister was hy ok, vandag is hy doodsiek. Hoor jy, hy is gediagnoseer, maar daar is geen behandeling nie. Come on. Wanneer was hy beter af? Toe hy nie, nie, ter, ter, ter, ter sprake was nie. So die kennis van sonde het vir ons niks gebaat nie. Die kennis van sonde kon vir ons hoogstens moraliteit leer, manne. Maar kennis van sonde, toe Piet al die goede gedemonstreer het, gedoen het wat hy gedemonstreer het gestrand, het jy kennis van sonde gehad? Ja, jy het ons duidelik geweet, dis nie Annie. Maar nogthans het ons het gedoen, verstaan jy, hoekom ons was vastgevang in die macht van duisternis. Maar nou kom Jezus, terwille van ons oortreding en ons ongerechtigheid is hy dierboor en verbruisel. Paulus skryf van die Colossense, hy sê, jylle wat dood was dier die misdade en die ondersneerheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt dier dat hy jylle die misdade vergeef het en die skuldbrief, die skuldbrief tegen ons, wat met sy insettinge ons skuldig verklaar het, wat ons vijandig gesind was, het hy aan die kruis vastgenaal, hy sê, hy het uitgedelg dier dit aan die kruis vastgenaald, was dit nou, so as die skuldbrief, as die oortredinge, die ongerechtighede en die misdade aan die kruis vastgenaald is, wat het oorgeblij? Onskuld. So kyk wat gebeur het. Dis wat in die kruis gebeur het. Hy sê, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Door sy wonde het daar vir ons geneesing gekomt hy die vloek geword, so dat die Seen van God, van Abraham na ons toe kon kom. En kyk wat het hier gebeur. Jezus moes, moes die totale prijs betaal, dier sy wonde moet af ons geneesing kom. Hy moes die vloek word, so dat die Seen wat God aan Abraham beloof het, na ons toe kan kom. So wat het Jezus kom doen? Wat het in die kruis kom doen? Hy het ons kom reinig. Geef vir my asblief Ephesians 5, ek het hom nie vir jou opgesit nie, Ephesians 5, 25, 26. Ek wil vir jou wees die, die beeld, as jy daar in jou bybel wil kyk, merk dit, Ephesians 5, 25 en 26. Hy sê manne, Paulus praat met die manne, hy sê manne, jylle moet jylle eie vrouwe lief heen, nou dit kom nou nog later vandag. Maar nou verduidelik hy dit so, hy sê, soos wat Christus die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegeet, om dit te heilig hy sê, uit die gemeente so, uit die mensdom, nou, kos, kyk het, wie is gemeente? Johannes skryf, hy sê, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige geboore sien gestuur het. Wie is die wereld? Die kosmos, praat die Grieks van. In ander woorde, allemaal, dis inklusief, hy het allemaal ingesluid. Hy sê, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige geboore sien gegeet so dat elkeen wat in hom geloof nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. So nou kom Jesus vir die wereld, hy sê, daar is die man van God wat die sondes van die wereld wegneem, kom ons kyk hoe hy dit gedoen. Hy die gemeente, hy die wereld so lief gehad, dat hy homself daarvoor oorgegeet. Jy sien al die oortredinge, hy is sonde gemaakt, met al die oortredinge, met al die misdade, met al die ongerechtighede, is hy sonde gemaakt. Maar wacht, kost het nie goed tyd in die ding. Ons gesê, God is buiten tyd. 2000 jaar gelede is Jesus sonde gemaakt met die mensdomse sonde. Recht? Goed. Hoeveel sonde het ek en jy toegedoen? Hoeveel sonde het jy daar op die stadium gedoen? Jy was nog eers gebore nie. Alright. My ander woorde, as ek en jy aanvaar dat Jesus vir ons sonde kom sterf het, dan moet ons aanvaar dat Jesus aan die kruis gesterf het vir dit wat nog moes kom. Nie net wat was en wat aan die gang was toe nie. Hy moes kom sterf het vir die sonde wat nog kom. Reg? Is ek reg as ek dit sê? Anders hy nie vir jou sonde gesterf nie. Reg. Maar as hy gesterf het vir die sonde wat nog kom, dan beteken het, hy het met een offer vir eens en vir altyd geheilig. Nou ek wil jy moet mooi verstaan wat geheilig. Geheilig beteken afgesonder. Besef jy, Ek was gevul met al die gemors, die mensdom was gevul met al die gemors. En met een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Met ander woorde, hy het ons volmaak in Christus kom voorstel, met een offer. Wanneer het hy die offer gebring? 2000 jaar gelede. Vir wie? Vir amal, vir my. Vir my. Wat sluit dit in? Dit sluit al die oortredinge, al die misdade, al die ongeregtighede, al die vloek, al die siektes in. Wat was, wat is en wat nog kom, dis klaar verreken. Wie sien, jy moet 'n paar goedes raak sien hier. Jy moet onthou dat op Jesus praat met die lamman wat deur die dak laat afsak en hy sê: "Seën jou sondes is jou vergewe." En dan sê die fariseërs: "Wie's jy om sondes te vergewe? Waar kom jy daan?" Dis net God wat sondes kan vergewe. Dan sê hy: "Maar verstaan jy al nie wie ek is nie?" Hy sê, maar wat is makkeliker om te sê, jou sondes is jou vergewe, of staan op, neem jou bed op en gaan jou huis toe. Hy sê, met die selde daad, op die dag, toe ek hier gehang het vir jou sondes, het ek gehang vir alles wat nie Godse plan in jou leven is, die dit sluit jou siektes in. Hy sê, toe ek hier gehang het, ek gehang vir jou siektes. So, of ek vir jou sê, jou sondes is jou vergewe, of wees van jou krankheid genees, is synoniem. So as jou sondes vergewe is, is jy genees. Dis wie jy is. Eens en vir altyd, met een offer vir altyd. Come on. Hoor julle? Dis wat hy kom doen het. Kyk mooi wat sê hy. Hy het ons lief gehad om self vir ons oorgegee om ons te heilig. Sien jy, geheilig. Hy sê, nadat hy ons gereinig het dier die waterbad dier die woord, so hy die gemeente, so hy vir ons voor God kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks maar dat dit ons heilig en sonder gebrek sou wees. Besef julle dat die daad van Jesus het ons heilig en sonder gebrek gereinig en verheerlik. Die mensdom sonder gebrek heilig gereinig voor God gestel. Wat beteken dit? Nou wil ek vir die vraag eenvoudig vraag. Neem jy die Heere aan om heilig te word? Ja. Of neem jy die Heere aan omdat jy heilig is? Wat is jy? Wat het hy gedoen? Kom ons gaan naar Romeine 3 toe. Ons maak het gauw vast in Romeine 3. Romeine 3 by vers 20 begin hy. Hy sê, aangezien uit die werke, nou praat Paulus van hierdie tyd, hy sê, aangezien uit die werke van die wet, geen vlees voor Gods gerechtverig sou wees nie. Want jy sê, kyk, as ek die skaap wil behandel, kan ek gaan, ek kan sy nees afwee, borstel vir die hoes, kou kompres op sy kop vir die koers, handvol disprins vir die pijn. Dan ek al die symptome weggevat, wat gaan met die skaap gebeur? Hy gaan vrek, want die pastorella eet sy long op. Soos wat ek die symptome bestuur, gaan daar altyd weer nieuwe symptome kom, want hy bly siek. So as ek een antibiotikum vind, wat ek in die skaapse bout in kan spuit, en ek kan pastorella doodmaak, dan gaan ek die longontsteking ophef, en raai net wat, ek gaan nie tissue gebruik nie, nie disprins gebruik nie, niks van die goed nie, hoekom? Die symptome gaan vanzelf weg, want die skaap is gezond. Dit mag dalke paraf wat vir die symptome weg te gaan, maar maak die saakie. Die moment as die antibiotikum in sy bout is, is die pastorella sy daar getel, en is die symptome op pad uit. Dit is die beginsel. Nou kom ons kyk, wat is die antibiotika teen sonde? Dit wie kan vir my sê? Wat sê antibiotika tegen sonde? Jy sien, waarmee het hy sonde kom ophef met verhouding? Hoe kan ek verhouding met hom hee? Jy sien, as ek myself, dis wat met Mooses' probleem was, Mooses het homself so gesien. Mooses het homself so gesien. Toe sê God, ek kom om vir jou verhouding te sê, hier, kan nie, kan nie werk nie, ek is onwaardig. Omdat jylle Jesaja, Jesaja 6, sien ons hierdie jongman Jesaja, in die sterfjaar van koning Isia, sien hy hierdie gezicht van God op sy troon, en die engele om hom, en die, en die hele plek wat met rook en vuur gevul is, en hy roep uit, hy sê, wee my, want ek is verloore, en my oe het die koning gesien, en, en hy sê, hy sê, ek is onbesnede van lippe, en ek kom uit die volk uit wat onbesnede van lippe is, hy sê, ek is nie waardig nie, ek sal moet sterf, want ek het God gesien, en wat doen die engel? Hy vlieg en hy vat die kool uit die vuur uit, en hy raak sy lippe aan, hy sê, ek versoen jou sondes, toe hy sy sondes versoen het, wat gebeur met hom? Toe besef, Jesaja, vir God lyk hy so. En die Heere sê, wie sal ek stuur? En Jesaja sê, nie wie my nie. Hy sê, sê ek Heere, stuur my, ek kwalificeer. Oor wat hy gedoen het, oor wat die kool gedoen het, oor wat die vier gedoen het. Sien jy die geheim? So, nou hoor nou wat sê, hy sê, aangezien uit die werke van die wet, geen vrees voor hom gerechtverig kon word nie, hy sê, want hier die wet is kennis van sonde, en nou het ek net vir julle gesê, toe die volk die wet gekies het, so van hieraf was dit wet, van hieraf was dit wet, van Mooses af, het die wet geloop tot hier, die wet het vir 1500 jaar geloop, en hier so by die kruis kom Jezus, en Jezus sê, ek het gekom om die wet en die profete te vervul, nou ek hier hier moet dit mooi verstaan, hy sê, ek ben nie gekom om dit te ontbind nie, ek het gekom om dit te vervul, Nou as Jesus dit kom ontbind het, het hy gesê, Debs ouwers, daar is nie meer een wet en profete nie. Maar is wat hy gedoen het nie. Hy het gesê, ek kom het om te, te kom vervul, want hy sê, al die oortredinge, die kennis van sonde, die wet het gewys, dis sonde, dis sonde, dis sonde. En elke ding wat die wet uitgewys het as verkeerd, het die wet gesê, dis die straf daarvoor. So om die wet te vervul, moes Jesus al die oortredinge, al die ongerechtighede, al die misdade van die mensdom, wat was, wat is en wat kom, moes hy al die ongerechtighede, oortredinge en misdade, moes hy neem, en hy moes dit op hom neem. En toe moes hy die straf daarvoor dra, daarom sê die woord, die straf wat vir ons een met God maak, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En door sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Kan jy sien wat met die kruis gebeur het? So die, die wonder hiervan is dat dat die Heer nou kom en hy sê, ek het al die goed op julle geneem, dier die vereistes van die wet na te kom, die, die wetelike vereistes, Romeine 8, by vers 3, sê Paulus hier, hy sê, God het wat vir die wet onmoendlik was, dier die swakheid van die vlees, want die, die wet het op die vlees gewerk, en die vlees kon net nie die wet nakom nie. Hy sê, God het wat vir die wet onmoendlik was, dier die swakheid van die vlees, het hy die rechtstelling gebring, dier dat hy sê, hy het die sonde veroordeel in die vlees hy die sonde van die mens, hy die sonde van my en jou, het hy veroordeel in die vlees van sy seun. So sy seun moes die laaste jota antitel van die straf dra, om my en jou voor God heilig. En dit het hy gedra. Daarom sê Hebreus 10, hy sê met een offer het hy vir altyd volmaak. Hebreus 10, 14. By Hebreus 10, 17 sê hy die ding, hy sê, ek sal barmhartig oor hulle wees, en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie, wacht een bykie, wacht een bykie. Hy sê, ek gaan dit uitwis, ek gaan nie weer daaraan dink nie. Nou wil ek gauw vir jou ding vraag, die goed wat Piet gestrand genoem het, is dit nog aan die gang vandag? Was dit aan die gang in sy leven? Nou, as God dan sê, ek gaan het uitwis, waar, hoe, hoe kan dit voorkom? Jy sê, maar dis wat ons moet verstaan, tussen stand en wandel. Jy sien, want God sê, waarna kyk ek nou? Hy sê, aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Met ander woorde, God sê, die strykeling in ons wandel, toe Piet, oh Piet, ek smoos nou maar by jou, toe ek hierdie goed gedoen het, maar ek vat nou Piet sy voorbeeld, toe Piet al hierdie goed is gedoen wat hy demonstreer het gestraand, het God gesê, Piet Jacobs, Jan Brandt, ek kyk hier na jou wandel nie, ek kyk na die prijs, En toe kom een dochterkie, en sy sê vir Piet, oom, die Heer het jou lief net jy is, hoekom? Omdat sy gestap het, die Heer kyk na Piet, van wie hy is, nie van wat hy doen nie. Wat hy doen was onvolmaag, maar wie hy is, is perfect. Hoekom? Op grond van die kruis, dit het niks my en jou te doen nie. Nou gaan die skrif aan, hy sê, hy nou was weer terug by Romeine 3, hy sê, die wet is die kennis van sonde, die wet het vir ons kennis gegeen, er geen oplossing gegeen nie, maar die wet het vir ons gewys, die wet het vir ons die symptome uitgewys, en gesê, as hierdie symptome betrokken is, dan leid jy aan die siekte, tafies boet, kan niks vir jou doen nie. Reg? Maar hoor wat sê vers 21. Maar nou, nou jylle weet wat beteken maar, as ek sê, ou Johan is een fantastische ou, jylle weet, hierdie Johan, jy luister manne, hier is nou een man, waarmee jy pad kan loop, maar, wat sê die maar? Maar, Die maar sê, vergeet alles wat ek nou gesê het, nou kom die punchline. Maar oppas vol, he, hoor. Maar, as hy nou net nie so skelm is nie, hoor jy, dan kan sy leer ek al die goed wat ek gauw gesê het van Johan, hoor jy. Nou, hoor die, wat maak jy maar, hy sê, dier die wet is die kennis van sonde, maar nou word die gerechtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en profete daarvan getuig het. So recht van die begin af, Jesaja, Jeremia, Jesaja wat gesê het, hier sy wonder daar vir ons genees, nou uit ons straf gedra, hy het ons ongerechtighede eh, en, en smarte gedra. Jesaja, die weet nie profete getuig, van wat? Van die dag van die gerechtigheid van God, wat Jezus moest kom, wat sy naam is, die Heere ons gerechtigheid. En nou wat hy sê is, hy sê, nou word die gerechtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, die wet en die profete het dood daarvan getuig, het een aanspraak daarop gemaakt en gesê, ons is verloor, dit is wat Jesaja betreft. Denk bykie aan Jesaja, Jesaja was nie sommer so ou nie. Jesaja was een smart jong man. Ons zou sê, Jesaja was rarig een man na Godse hart. Hierdie oukie was een smart oukie. Maar wat roep hy uit? Hy sê, wee my, is verloor. Hoor jy, sy gedachte oor homself, hy kan nie homself sien soos God omsien nie. Dit wat die wet gedoen het, die wet het vir ons net gewys hoe sleg is ons. So, ek wil hier met iets verstaan, die wet was nie Godse plan nie, die wet was, was die volkse kese, Godse plan was die geest, reg, nou gaan ons aan, nou sê hy, die gerechtigheid, nou praat hy van die gerechtigheid, nou wat ons gesê gerechtigheid? Gerechtigheid is hoe dat God van Adam gemaakt het, na sy beeld en sy gelijkenis, waardig om verhouding te hee met Godse geest, dit is hoe God van Adam gemaakt het, nou praat hy van die gerechtigheid, hy sê, die gerechtigheid nou, namelijk van God, dier die geloof, nou die woordkie sê in Jesus Christus, vir allemaal en oor allemaal wat geloof, want daar is geen onderscheid nie. Nou kyk net bykie mooi manne. Hy sê, die geloof in, nou die woordkie in, daar is die Griekse woord een, wat ook van kan beteken. Nou moet ons besluit, is dit geloof in Christus, of is dit die geloof van Christus, wat vir ons die gerechtigheid van God gegeet? Dis die issue nou, vir die oomlik. Hoe het ons geloof, as hy sê, God het hom wat geen sonde geken het, nie sonde vir ons gemaakt, so ons kan word die gerechtigheid van God in hom. Nou moet ons verstaan, waarom moes Jesus kom? Jesus moes kom om ons waardig te maak, om ons die gerechtigheid van God te gee, om weer te voldoen aan die standaard, om ons skillig voor God te wees, dat daar geen rekord van sonde meer sou wees nie. Dat daar niks sou wees wat die verhouding tussen ons kan wegneem nie. Ek wil het so stel, gestel ek het een een losbandige lewe gelei, een seksuele perversieve lewe gelei, voordat ek getrouwd is. En ek kom tot inkeer, en nou trouw ek. En elke aand as ek in hen aan die bed lim, en ek trek haar so nader aan my, dan sê ek, nooi, ek wil hom net vir jou sê, ek is hom jammer oor Sanny, en ek is jammer oor die naweek met Marty, en ek is jammer oor, oor die geleentheid met so en so. Denk jylle, ons sal ooit intimiteit hee? dat sal altyd, hierdie goed sal altyd tussen ons staan. Daarom sê God, hy sê, ek verweider het so ver as die ooste van die weste. Ek werp het in die diepte van die see, om nooit weer daaraan te dink nie. Sien jy, sien wat Godse beeld is? En nou sê hy, die gerechtigheid, namelijk van God, dier die geloof, nou, ek wil nou een stelling maak, ek wil sê, daar die geloof, daar die woordkie in, is het in of is het van? Ek sê dis van, maar kom ons toets dit laat ek het dan nou lees soos ek het sê, hy sê, dier die geloof van Jesus Christus, nou sê hy, vir almal en oor almal wat glo, hy sê, hier twee groepe, almal en dan die wat glo, so sê hulle as twee groepe, hy sê, want daar is geen onderscheid, die oomlik as hy die woord onderscheid gebruik, dan beteken dat as twee groepe, almal en almal wat glo, hy sê, want daar is geen onderscheid nie, want hy sê, want almal het gesondig en het ontbreek hulle die heerlijkheid van God, sê jylle, die wat gesondig het, of die wat het wat glo, en die wat nie glo nie, het in elk geval allemaal gesondig, en het ontbreek hulle allemaal aan die heerlijkheid van God. So kan jy nou sien, kan dit dan nou my geloof wees? Kan dit geloof in Jezus wees, of het geloof van Jezus? Dit moet ons die geloof van Jezus wees, want kyk ons gaan kyk na vers 24, nou sê vers 24 vir ons, en hulle, wie sê hulle, allemaal wat glo en wat nie glo nie, so lief het God vir wie gaat, die wereld gaat, vir die wat glo en nie glo nie, allemaal gelijk. Hy sê, en hulle word allemaal dier sy genade, sonder verdienste, gerechtvaardig dier die verlossing waaraan Christus Jesus is. Wanneer is ons gerechtvaardig? Wanneer het dit plaasgevind? Vind dit plaas wanneer ons glo? Nee, <laughs> duidelijk nie. Dit vind plaas toe hy dit vir ons gedoen het. So het lief het God die wereld gehad. Nou goed, kom ons gaan een stap verder, kom ons gaan naar Romeine 4, 25 doen. Nou kom Romeine 4,25 en hy eh, gebruik hier die skrif wat weer dier die nieuwe vertaling omgedraai is. Maar die oorspronkelike sê wat hier staan in die, in die ouwe vertaling, hy sê, Jezus is oorgelever terwille van ons misdade en hy is opgewek terwille van ons rechtvergmaking. Wat beteken dit? Dit beteken, ons misdade was die rede waarover hy opgewek is, waarover hy oorgelever is. Die straf wat hy gedraad, die sonde wat hy geworden is, was as gevolg van ons sonde. Nou sê die tweede deel van die sin, hy sê, hy is opgewek terwille van ons rechtverigmaking. Soos wat ons oortreding, ons misdade, die rede was vir sy oorlevering, so is ons rechtverigmaking die rede vir sy opwekking. Wat sê dit vir jou? Wat sê implikaties? Formuleer het vir jouself. Wat was eerste, die misdade of die oorlevering? Wat die was eerste? Wat was eerste? die misdade. Die misdade het gemaakt dat hy oorgelever is, recht. Wat was eerste, die rechtverigmaking of sy opstanding? Die rechtverigmaking was eerste. So, Jezus kon nie uit die dood uit opgewek word, voordat hy die mensdom nie geheilig het, gereinig het, sonder vlek of rimpel voor God kon stel. Die prijs moest volledig betaal word. En toe die prijs volledig betaal is, toe sy werk afhandel, toe kon hy opstaan uit die dood uit. So, Jezus' opstanding is die bewys dat die mensdom gerechtverig is, het al gegloe, nee, nie, het nog nie gegloe nie. Jy sê, Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan dier die geloof gerechtverig is, nou Romeine 4 25 is die laatste een van die hoofdstuk 4, so die, die volgende tekst wat hierop volg, is Romeine 5 vers 1, hy sê, omdat ons dan dier die geloof gerechtverig is, dier wie se geloof? Wie se geloof het ons rechtverig? Jy sê, toe ons rechtverig gemaakt is, 2000 jaar gelede, het ek en jy nog nie geleef om te glo nie. So ons is nie rechtverig gemaakt, omdat ons glo nie, ons is rechtverig, omdat Jezus gegloed het hoor jylle, en Godse geloof is onfeilbaar, daarom is jou rechtverdigmaking, is die stand wat jy voor God het, onfeilbaar, en ek wil een stelling maak, niks wat Piet kon gedoen het, of wat ek kon gedoen het, Piet het sikke lekker nice goed dat hy oor praat, en nou, nou gebruik ek vir Piet, jy weet, die spanners en die sockets en die shiftdienst van die mijn, en niks van al die goeders wat ek en jy gedoen het, kon een verskil maak aan wat Jesus op Golgotha gemaakt het nie, want God sê, ek ken jou nie meer na die vlees nie, ek kyk nie na jou wandel nie, ek kyk na jou stand, En daarom kon God sê, en hy het al baie keer gesê, maar daai aand, het Piet het gehoor, Heer, dat jou liefnes jy is, hoekom? Want jy is goed genoeg. God sê, ek het jou gekwalificeer. Ek het jou gekwalificeer vir verhouding. Jy is goed genoeg. Hierdie is een afgehandelde saak. Kijk bykie wat sê die profeet, Jeremia 44, 22. Kijk wat sê die profeet, dit is een kostbare een hierdie. Hy sê, ek delg jou oortreding uit soos een nevel, en jou sonde soos een wolk, ek delg dit uit. Hy sê, keer terug tot my, want ek het jou verlos. Wat is eerste? Die terugkeer of die, of die verlossing? Verlossing is eerste. Hoekom keer ek en jy terug? Hoekom kom ons na God toe? Omdat hy ons verlos het van sonde. Ons kom terug, besef jy, eh, eh, manne, ek wil vir jou sê wat vir my gebeur het van dat ek een klein sienkie was, wou ek die Heere dien, met my leven. Van ek my verstand gekryd, wou ek die Heere dien. En ek het 24 jaar oud geword, in hierdie gespook en gespartel, en wat ek besef het, ek het by elke nachtmal en elke verjaarsdag en elke nieuwe jaar, het ek weer een oorgawe aan die Heere gemaakt. Het ek weer die Heere genooi in my leven in. Het ek vir hom weer nie ingenooi nie, nader genooi. Wie kom kon ek om nie? Ek het myself so gesien want so is ek geleer. Ek is geleer dat ek so lyk. Maar die dag toe ek besef, vir God, lyk ek so. Was dit die 21ste juli 1974. Ek het dit nie so verstaan, so ek nou vir julle sê nie. Maar ek die beginsel het hier gedring. Al het ek nie intellectueel die begrip gehad, nie die morrester in my hart opgegaan, wat vir my laat verstaan, dat ek is waardig genoeg, om Godse geest toe te laat in my toekomst. En daai volgende ochend het ek opgestaan, ek was een nieuwe skepping. Ek was een nieuwe men. Oud dinge was voorbij. My leven het voorbegin. My sien, ek kon nooit, en dit wat ek vir jou wil sê, ek kon nooit Godse gees innooi. Ek kon nooit sy gees innooi, voordat ek nie besef het. Ek lyk nie meer so nie. Jy sien, baie ouders neem die Heere aan. Hulle lyk so, hulle neem die Heere aan, hulle nooi hom net nader maar jy sien nie een blijwende verandering nie. Hoeveel van julle sit hier vandag vanmorgen en sê, ek het al soveel keer probeer? Ek sit verlede week met een man, een groot man, een ouderling in sy kerk is, sit ek en praat, en sê, die was bezig om met mekaar uit te val. En ek sê vir hom, ek sê, my boeta, daar is net een manier, jy het God nodig, jy het Jesus nodig. Hy sê, ek het al soveel keer probeer, het werk nie. Het kan nie werk, solang jy jou so sien nie. Maar as jy kan aanvaar, as jy die goeie nies kan aanvaar, die goeie nies, Jesus het jou so gemaakt, dan kan jy hom inhooi. Een laatste skrif, jylle onthou ek het vir julle gesê, Romeine 5 vers 12 het gesê, dier die misdaad van een, het die sonde in die wereld ingekom, en dier die sonde die dood, en die dood het allemaal deurgedring. Kom ons lees vers 18 en 19, en dan sluit ons daarmee. Vers 18, kom Paulus, en hy begin weer met dit daarom, hy sê, daarom dan, net soos dier een misdaad, die een van Adam, vir alle mense tot veroordeling. Alle mense is sondags gestel. So wat ek dus sien, as ek na die ou verbond kyk, manne, en ek wil hier met dit sien, as ek na die ou verbond kyk, dan sien ek van Adam af, was dit die mens plus sonde. En wat spel dit? Sondaar. En toe Mooses bykom, kom by die sondaar, kom nog straf op by, toe die wet bykom. En dan kan ons nou maar die vrees bysit, want toe die vrees bygekom. Sonder wat strafbaar is en vrees. Toe Jezus kom, het wat gebeur? God het hom wat geen sonde geken het nie, het hy sonde vir ons gemaakt. Hy het die sonde op hom geneem. So wat het van ons sonde geword? Hy het in die Nieuwe Testament, van die kruis af, het ons een sonde gevind, minus sonde, want hy het die sonde weggedoen. Daarom sê Hebreus 9 vers 26, hy het met sy offer die sonde weggedoen. Hy het scheiding gemaakt, eens en vir altyd. Recht. So, die sondaar minus sonde is wat? Rechtverdig. Jy sien, met die wet, het die sondaar probeer om beter te wees. Hy moes doen om te wees. Door die geloof aangezien ons dier die geloof, gerechtverig is, dier die geloof, aanvaar ek, wat God met my gemaakt het. Dier die wet, kyk ek na my wandel, en ek sê, ek maak het nie, ek bly een sonder, en ek kyk na my wandel, en ek sê, ek is een sonder. Maar dier die geloof, kyk ek na my stand, en ek sê, ek maak het. Boeta, jy maak het vanmorgen. Jy maak het wat nou oorblij, is as jy dit aanvaar, dis wat ons geloo. Om in Jesus te geloo, dis wat ons geloo. As jy vanmorgen besef, jy maak dit, dan kan jy vanmorgen vir hom sê, Heere, is ek, kom woon in my. Dis wat Jesus van Nicodemus gesê het. Wat uit vlees geboor het, is vlees, ons is allemaal vlees. Maar wat uit geest geboor is, is geest dan het Godse geest in my kom woon. Dan kerstel God my tot waar Adam begin het. Dit is jou kese. Yes, Frans. Goed, ek, kom ons antwoord het gauw, want ek dink dit is een belangrike ding wat in die klein groepies ook so voorkom. Oor, en sonde ontvang geboorde. Kijk bykie mooi. David skryf, een duisend jaar, hier so David gelewe, een duisend jaar voor Christus, sê David, in sonde het my moeder my ontvang. Hoekom? Omdat hy deel was van die saad van Adam. Reg. Maar toe kom God, so lief het hy die wereld gehad, dat hy die mensdom gerechtvaardig het, hy die sonde waarin die mens ontvang is, gekanceleer, weggevat. So kan ek nou na die kruis in sonde ontvang gebore word. Ek en jy was nooit in sonde ontvang gebore en was alleen. Jy sien, dis die moeder van die leen. Want die moeder van die leen sê, jy is nie, jy moet maak om te wees. Die waarheid sê jy is, want ek het jou dit gemaakt. Want jy sien, die theologische model, of die godsdienstmodel, wat ons in sonde ontvangen gebore gehou het, het die kruis misgekyk. Maar as ons die kruis raak sien, is dit onmoendlik dat ek in sonde ontvangen gebore kan word. En dit wat die heerlijkheid daarvan is. Maaikie, kom gauw jy so. Maaikie is my favorite. Maaikie is een speelplek. Maaikie want ons nog daar in die ou gebouw was, was hier op die trappe, elke sondagochtend, as ons met die eredienst bezig is, dan maaikie sy karkies hier geparkeer, dan speel hy hier. Nou as jy nou oor wat uit sy mond uitkom, is nog eers nie school nie, wat uit sy mond uitkom, dan sê jy verstaan, wat het gebeur met hom, dan sê jy, hy is in sonde ontvangen gebore. Jy weet, sy juffrou sê nou die dag van, die mannetjie sort mekaar uit, hy is nog eers nie school nie, mannetjie sort mekaar uit in die speelgroepie, Die juffrou sê vir my, luister sien nou hy ou reg wat jy sê, maar hy sê nooit juffrou kan nie so werk nie. Dis nie Jesus se plan vir my lewe nie. Hoe groot sê? Is ons ontvang gebore? So wat ek jou wil sê is, die beginsel van die ding is, as ons dit verstaan, as, dink bykie mooi daar ek wil vir jou die vraag so vraag, wat die ene is eerste, die dief of steel? Wat sê jylle? Wat die ene is eerste, die dief of steel? Die dief is eerste. As ek oortuig is, ek is nie dief, die sal ek nooit stil nie. Maar as ek geluk is, die dief is stil noodwendig. Nou sê ek vir my kind, jy is een sonder. So wat sê ek vir hom? Hy is een dief. Ek sê, hy is een verkrachter, want dit is een sonder. Hy is een moornaar. Hy is al die goeders, want sonde sluit dit alles in, as die grote klein sondekies nie. As die een wet gebreek, die allemaal gebreek. So nou lek om dit in sy gemoed. Ek programmeer om en sê, jy is dit, soos wat die vijand met Eva gemaakt en sê, jy is nie goed genoeg nie nou moet jy probeer, so wat doen hy? Toe Kain en Abel probeer, kom die eerste moord. Jy sien, nou kom God en sê, jy is nie dief nie, jy is rechtverig. As ek en jy verstaan ons rechtverig is, is onmoendlik dat ons al kan sondag. Daarom skryf Johannes 1 Johannes 3 by vers 9, hy sê, een kind van God kan nie sondag nie. Beteken dat ek maak die foute nie. Dit is dit wat dit beteken nie. Dit beteken, ek kan nie, ek bly binnen verhouding, my voet kan glip, my wandel is soms onvolmaak, my voet kan glip, maar wie wat, God kyk hier daarna nie, God sê, dit stop nie ons verhouding nie, ek en Henda is getrouwd, ons is lief vir mekaar, hoeveel foute denk jy, dat ek al in die laatste 33 jaar gemaakt, en hoeveel het sy gemaakt, het ons opgehou om mekaar lief te wees, het ons, opge, het ons uit verhouding uitgetree, <laughs> sien, God sê, dat daar foute is, ja, hy sê, maar as ons op die foute focus, dan gaan dit aan en aan en aan. So die sonnevang gebore is onmoendlik. Kijk ons na die tweede vraag, na die uitverkiesing, dan sien ons nou wat God sê. God sê, so lief het God vir wie gehad? Die wereld gehad. So wie het uitverkies? Die wereld. Daarom bring Pilatus bring vir Barabbas en vir Jesus. Hy sê, wie moet ek vir julle vry laat? Die mense skree, laat Barabbas vry. Wat skree God? Laat Barabbas vry want ek het die mens verkies om te lewe, en my sien verkies om in die mensenplek te sterwe. Daarom skryf Ephesius vir ons, as hy van die uitverkiesing praat, in Ephesius 1 vers 4, hy sê, soos wat hy ons in hom, in Christus, uitverkies het voor die grondverlegging van die wereld af. Hy sê, ons is in Christus uitverkies. Maar aan woorde, wat het hy gedoen? Hy het Christus in die mensdomse plek laat omstaan. Wie se kees is dit? Wie se kees was het om uit te val? Adamsen. Wie sy kees is dit om te herstel? Romeine 5,18 Hy sê, soos dier die misdaad van een, Adamse verkeese, allemaal tot veroordeling gekom het, so is dit ook dier een daad van gerechtigheid, Jesus in, vir alle mense tot rechtverging maken van die lewe, soos wie sy is verkies. Alle mense tot rechtverig maken van die lewe. Ek wil vir jou vraag, hoekom doen ons sendingwerk? As daar een uitverkiesing is, hoekom doen ons sendingwerk? Want as daar uitverkiesing was, dan sal God ons nou die ons wat uitverkies is red, en die ander ons gaan hel toe. Nou vraag ek jou, ons het gestrand begin, dat God is liefde. As God liefde is, en as hierdie liefdeswees is, sê vir my, hoe maak een God van liefde, twee mense? Precies die selle, met die selle emosie, die selle ervaring, die selle pijndrimpelwaarde, die selle, selle kapasiteit, om die een in die hel te verderwe, en die ander een aan te neem vir homself. Dit sê vir my, hoe distort het moet jou gemoed wees oor die karakter van God om sikke snert te geloof, excuse, ek noem dit snert. Dit is loutere snert. Jy sien, so, want, want jy sien in die uitverkiesing het ons hier die houding van, ek is uitverkies, want my velkleer is reg en my oog, en my haar is lig en my oog is blauw. Die type van ding. So I'm holier than thou. En kyk, is net een klein groepie mense wat met die uitverkiesing ding vast het. Maar mense, besef jylle, hoe tragies is dit? Hoe dat ons God verklein? Dit is om, ek wil amper sê, min ag. Dit te dink, is hy so goedkoop? Is sy leven so goedkoop, dat hy vir handkie volgekom het en die rest gelos het? Die rest bestem het om hulle in die hel te verderwe. God het nie die hel gemaakt vir die mens nie. Hy het hom gemaakt vir die duivel en sy engele. God bedink nie hel vir jou nie. God bedink nie hel vir die mens nie, God bedink verhouding vir die mens. En as ek in verhouding met hom is, dit is die eeuwige lewe, dat hulle ek ken. Antwoord is die vraag, ok, kom ons rood stil, vader, ek dankie. Dankie dat die woord klink klaar en duidelik is. Dankie heren dat elkeen van ons, soos ons hier sit vanmorgen, in een confrontatie staan, een kees het om uit te oefen. Sê heren, wat ek vanmorgen aanvaar, is dat u my geheilig het, dat u bloedoffer my gereinig het, dat u woord my gereinig het, tot die mate dat ek voor u staan sonder vlek of rimpel, dat ek sonder gebrek is. Heere, dit is te groot vir ons denken, maar dankie vir u geest, wat ons kom oortuig van gerechtigheid. Ons kom oortuig van wie ons in u is, wat u met ons gedoen het. Heere, dat ons, dat elke man die geleentheid het vanmorgen, in die oomlikke van stilte om te sê, Heere, ek kan nie nie sê hiervoor nie. Dit kan ek aanvaar. Dan kan ek nie nooi om in my te kom woon. Ons eer die daarvoor, Vader, in Jesus naam.